pakartoto įstatymo knyga. Antras skyrius. Pasitraukė iš ten, atėjome į dykumą prie Raudonosios jūros, kaip man viešpats buvo įsakęs, ir ilgai gyvenome Seiro kalnyne. Viešpats kalbėjo man, užtenka gyventi šiame kalnyne, traukite į šiaurę, pereikite per jūsų brolių Ezavo vaikų apgyvendintą Seiro kraštą. Jie jūsų bijos. Saugokitės, nekariaukite su jais, nes jų žemės neduosiu jums nepėdos. Seiro kalnus daviau paveldėti Ezavui. Pirkite iš jų maistą už pinigus, taip pat vandenį Viešpats, jūsų dievas, laimino visus jūsų darbus. Jis žino jūsų kelionę, kai ėjote per šią didelę dykumą. Viešpats, jūsų dievas, buvo su jumis 40 metų ir nieko jums nestigo. Perėję per mūsų brolių Ezavo vaikų, kurie gyveno Seire kraštą, lygumos keliu nuo Elato ir Ecion Gebero traukiame į Moabo dykumą. Tada man viešpats sakė, nebūk priešiškas Moabitams ir nepradėk su jais karo. Jų žemės tau neduosiu, nes arą atidaviau loto palikuonėms. Anksčiau jo gyventojai buvo emai, didelė ir galinga tauta, aukšta kaip Anako palikuonis. Jie buvo laikomi milžinais, kaip ir anakiečiai. Moabitai juos vadina emais. Seire anksčiau gyveno horai, bet Ezavo palikuonis juos išvarė ir sunaikino ir apsigyveno jų vietoje. Jie padarė, kaip izraelitai savo paveldėtoje žemėje, kurią jiems davė viešpats. Viešpačiui įsakius, perėjome per Zeredo upelį. Kelionės laikas nuo Kadeš Barnėjos lygi Zeredo upelio buvo 38 metai, kol išmirė visa karta karui tinkamų vyrų, kaip viešpats buvo prisiekęs. Iš tiesų, viešpaties ranka buvo prieš juos, kad išnaikintų juos iš tautos, kol jie visi buvo pražudyti. Išmirus visiems karui tinkamiems vyrams, viešpats tarė man, šiandien pereisi Moabitų žemę pro miestą Arą. Priartėjęs prie Amonitų, nebūk jiems priešiškas, ir nepradėk karo, nes aš tau neduosiu amonitų žemės. Aš ją atidaviau loto palikuonėms. Kraštas buvo laikomas milžinų žeme, nes praeityje joje gyveno milžinai, kuriuos amonitai vadina zamzumais. Tauta buvo didelė, gausi ir labai augalota, kaip anakiečiai. Viešpats juos išnaikino amonitų akivaizdoje ir jų vietoje apgyvendino amonitus. Taip pat padarė Ezavo palikuonėms, gyvenantiems Seire, išnaikino horus ir jų žemę atidavė Ezavo palikuonėms. Ten jie gyvena iki šios dienos. Avus, gyvenusius prie gazos, išvarė kaftoriečiai, kilę iš kaftoro. Juos išnaikino ir apsigyveno vietoj jų. Viešpats tarė, pereikite Arnono upelį. Štai aš atidaviau į tavo rankas Sihoną, Amoritų karalių iš Hešbono ir jo žemę. Pradėk ją užimti ir kariauk su juo. Šiandien Aš pradėsiu daryti taip, kad visos tautos bijotų tavęs ir būtų apimtos siaubo prieš tave, kurios išgirs apie tave, išsigas ir drebės dėl tavęs. Aš siunčiau iš Kedemoto dikumos pas Hešbono karalių Sihoną pasiuntinius su taikiais žodžiais, prašydamas, leisk mums pereiti per tavo kraštą. Eisime vieškeliu, nenukrypsime nei į dešinę, nei į kairę. Maistą valgiui pirksime už pinigus ir vandenį gėrimui už pinigus. Tik leisk mums pereiti. Ezao palikuonis, gyvenantis Seire ir Moabitai iš Aro, tokiu būdu mus praleido per savo kraštą kad pasiekę Jordaną eitume į mums pažadėtą žemę. Bet Hešbono karalius Sihonas nenorėjo mums leisti eiti per jo kraštą, nes viešpats, tavo dievas, užkietino jo dvasę ir padarė jo širdį užsispyrusią, kad galėtų jį atiduoti į tavo rankas. Tada viešpats man tarė, štai Aš pradėjau atiduoti Sihoną ir jo žemę tau. Pradėk užimti, kad galėtum paveldėti jo žemę. Sihonas su visais kariais išėjo prieš mus Jahace. Viešpats, mūsų dievas, atidavė jį ir mes nugalėjome ir užėmėme kraštą. Paėmėme visus miestus išnaikinome jų vyrus, moteris ir kūdikius. Nieko nepalikome, tik visus galvijus ir užimtųjų miestų grobį pasiemėme. Nuo Aroero miesto, esančio Arnono upelio slėnyje, iki Giliado nebuvo miesto, kurio nebūtume užėmę. Viešpats, mūsų dievas, atidavė juos visus mums amonitų žemės, kuri yra prie Jaboko upelio, nelėtėme. Taip pat nelėtėme kalnų miestų ir visų vietų, į kurias viešpats, mūsų dievas, mums uždraudė eiti.